Michel eh, Esteban Angie Etxetoren zehendarekin aurkezen zira aurten eh, ere uh, eh, bozetan, bai honaren uh, uzapezgoa uh, lortzeko, zer gaitik? Hor, uh, Henri Txetorikin alde batetik eta uh, talde batekin, hem eta Ta lehen bainen, egan behar da talde bat girela, baina iri, uh, eh, irekia deitzen dena. Uh, ezkereko baroreak uh, definitzenko alde batetik. Ekororiarekin lotuak diren uh, baroreak ere bai zeren eta mm, ekologista bainaiz lehenik. Eta eh, Euskal Herriari atxikiak uh, girenok ere, eta baionari atxikiak girenok ere bai bertan gira. Dola urte, goita sei bosez, eh, gal zinuten lortu uh, goa erriko etxan baionan, porrot hori edo galtze hori irentxia da, uh, gibele handa zuentzat? Dola xe urte ez genuen pentsatzen ere hain uh, guti izanen zela diferentzia. Eh? Egia da, utxa izan zela, utxa ondia porrot, ondi bat, eh, baionaren zat, orain, eh, dudarik gabe, eh, pentsatu behar dugu bai lehen itzuria, eh, baita ere bigarren itzuria. Gure aletik presgira, bateratzeko indahak, eta hori egan dugu, eh, on, zerenda, beste zerenda burueri eta beste taldeeri, eta orain, Ba, ikusiko dugu. Bitzez, berdin programan dituzuen uh, hildo edo proiektu nagusi batu? Alor, uh, lehenik, uh, Galditu um, ehm, sistema hori, hemen eh, baiunako kariketan gira, eh, ikusten dugu uh, eh, komerzoa osoki aldatu direnak, badira ba-, bakarik orain ostatuak, txokolatearen saltzeko saltokiak, uh, oda edo gasna saltzekoa, hori ez dugu nahi. Nahin dugu hiri bat jende guzientzat. Alokagailu sozialak edo aslem delako hori uh, behar da indartu hemen baiunan. Eta bereziki gazteak eta familiak atxikitzeko uh, baiunan bertan. Beste naz, beraz, ze pasatuko da, ez dugu nahi, bai hona, izan dadin, doni luitzune, edo miarritze bezalakoa. Eta hori da, urbanizazioa nertu Eta gelitu, eraikuntza berriak. Eran nahi du, artificializazio edo betenizazio, zero. Eh, gehiengoan bultzatu dute azken urte hauetan, ogoita eta iru proietu, salgai dira, ezin da gelitu. Gelitzen dira, beste amar bat etortzen direnak, bi birentzat. Eber, horiak, gelitu gabe. Eta txekitzeko ere, naturaren gelizen diren toki batzuk, oianak bereziki. Hau, importantea da. Ne, gero, nola obeki bizi baionan. Nola hobeki bizi baionan, be, uh, lehenik, uh, eh, irri bat jende guzientzat, uh, izan behar da, irri, um, idekia den irri bat, eran nahi du, eran nahi du populazio guzientzat, familientzat bereziki, bereziki, eta arbolak behar plazetan. Voilà. Oda, ber landatu, ba dugu proiektu, ber landatzea bai arbolak plazetan, me er, gehiago egin, deitzen diren urbano oianak, egin auzoetan eran nahi du parkeak. Ez parke, frantxas parke, edo ingles parke, bezalakoak, biodiversitatean atxekitzen duten parkeak. Eh? Okaiteko, hiri bat, hiri um, ondat jen zat.